labari muna nan dai a cikin littafin nan mai suna wata kusa mun tsaya a inda su kausa suka zo domin tafiya da mu ba garin Gombe har suka tura tana wanke wanke sun su kallo su amma ba su duba cewa sun yi wannan tafiyan ba sai da kawai su tsaya ta aikin da ke gabanta sai ta gama ta tattara kuma tsanta su koma Gombe Maryam ta wani jibril na ke cewa sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya Thank you.

su goruba magariya kurna da adowa kura babban leda ta basu su ke su kai wa kallon su ta ce inna kuma kuma na sa za da mu san musu mu ma yaran ne shikenan tunda kuma da kanku yara da za a yi wata magana kuma su yi tsalla ku ce yara ba yara bane tunda su shiga ajin sakandare ka yi dariya ta sake miko musu wata leda ta ce ga wannan mu ne Kuka ka sai da kuɗewa ta daddawa sai ta saurin nisa wa kawsar ledar ta ce Allah ki za ki riƙa wannan daddawa ni na rike karaba yara ita ma kawsar ta ce a ba ki ta ba ni da ke waye babba in ta ce ka ga min yara da tsiya daddawa ce ba za ku rike ba ina ce abu za ku saka jarin banza da nawaki da za a yi miya da daddawa dukkan ku ci za ku na ga yawa yaya amina ko haɗu da ita ba ta sa hannun ta daure da ta ce ni da su za mu je gaban mama za su yi mata bayani suka yi sallama da inna suka fito suka yi sallama da mutanen gida sannan suka tafi yaran gidan inna amina suna ganin mu ba suka tafi falon gidan da ihu da tsallan murna ina da ke dakin barcin ta fito don ganin me ake yi wa murna ta ta gansu kankanin da muni ba suna murna ta ce haba ko na ji wannan irin ihun murna irin dai mun kwaso musu ya ba dama ta je gida sai an da sawunta to da malam ya ce shi ma yana son ganin ta kusa da shi ya za ku yi kada ji su kai tana magana kofar ta ce an mun san ba zan hana mu tahowa da ita ba da ya hana ma za mu ce ke kuka turo mu ko yanzu ba mu iske ta a gida ba amma in ya ta ce ba komai ta taho za ta gaya masa idan ya dawo babban ɗanin na amina ya shigo Kairi da Kautar suka hada baki wajen gaisuwa shi. Ina kwana da wace da lafiya? na kun dawo daga dukkan? Ina mu ba sa kana a bayanka. kuna koyewa idan yana hararta cikin fitar wasa yake kiko kiko kan danki ni ka san kan sunan za ki fara zuwa kina kika gudu ko jiya na ci burin da kin zo na ga kin irin dandan ne to haka na kwana da yawa kuma yayin su mu ya kace ayya ya ya na ko hakuri kun ji ko ne maka kai da kai tace idan kin gama mata kuma dan wasan nan kin tana ina ne ne da ke gefe tana gefe tace wato kun je kun dauko ta ne saboda ku dinga damun ta da yin jinta jinki ku ba za ku koya ba sai ku dame ta to ba za ta yi ba hutu ta zai Kana ki sake inganta a cikin duk wanda ya matsa zaccen abin da ransa ke so sai ya shiga cikin ta kansa ko ku sala min da ta yi muku da duk yake mamu ciwo ƙuri ni ma ta nake ce irin na ina su ne na mutan dukku na fulani mulanin dukkuwa ba irin nasu ba ne. shi yasa ina ne take Allah da ya sa ka sami matan da ta iya da kan gargajiya na kaɗan boko amma ba ka cin mai ɗan boko yace ai mama tsauye zan je in auro mata wadda ta ƙware wajen iya dambu da tuwo Dibra bradisco ba ruwa da kimar da ba ta cika min ciki ba ni ban yarda da wannan gayan ba ina ne sai dariya ta wuce ta bar su ko hutawa bai bari ni ba kai ba ya za ta ciki ta fara hada musu dangin? su biyu a ciki yana taya ta aiki suna hira har ta kammala ta dora a wuta sannan suka dawo falo kautar da kai suka juje su suka yi dariya amma suna koyi dariyar da duk yake ko kuma wa kuke dariya kamar taɓaɓɓu to ta je da dariyar ta kuke kautar ce fa ta juje ku wata kamar mata da miji yake au kamar kuma amma ta kama gara yanzu ku aje kamar ku fara girmama mata matar yayanku ku fara ce muka yaya ko an suka yi dariya har da tafawa kai da take na rinjo ya dawo mama wannan farin labari da mama ma ta sani ba ba ta yi farar take dan Allah kai ki in kuma suka je wallahi ya dana sai na koma da ku ta take kun gani ko sai ki ga mana ku gudu ko har ruwanki aka ce miki mama bata gano su bane kallon su kawai take yi da duk yake yawa ana cikin maman ta sani saboda ta je dukkan ta sanar musu dan kada ina nan ina wada manufata ban sani ba kawai inda an ce an ba ta wani kato a kan dukku da an yi yaki kuwa wanda baya karewa an ba zan yarda ba dan in gidansu irin auren da ake musu kenan haɗa haɗe ita dai ni ba barin su yi a falon ta je duba girkin da ta ɗora tana kammalawa ta shirya maka a babban kare ta ɗora ruwa da juice duk da ta san akwai ruwa da a ɗakinsa, a hakan bai hana ta haɗa su ba tana cikowa fari ta ake tana jiran wani cikin yara da suko ta bashi ya kai masa kaukan ta ta ce. amma ba ki za ta kai masa ba tace ha ba dai tunda mama ta ce yanzu mun fara girma dole ki ga ɗakunan wajen mu maza ai na ɗauki maganar ta ta ce Sara ba ki ji surutun da yara ta dinga yi ba wai an hana mu zuwa gyara masa daki ko kai masa wani abu ne ake nufi da haka shine mama ta ce ai duk nan ba da yaron da ke da nagartar tarbiyarsa sa. sai dai su ke saka na karin su ɗin sai tasiri a zuciyarsa ba saboda alƙawarin da su ɗin yayi sun galaba gurin cuta wa ɗan adam Dukkan abubuwan da yake so nan su saba wa Allah munita take Allah da ya ɗaure daga afkawa sai su amma mutane nawa ne na gaskatu masu riko da addini irin yayi da amin ne su ɗin yake masa gwaba ta musu zuciya har ka afka cikin sarfansa yasa idan Allah ya hani da abu to ko kusa da su kada ka kai kanka ka nisanci abin sai Allah ya kiyaye ka sannan yin addu'a babban abu ne Allah da ya tsare dukkan musulmi da ba mu ikon bin dokokinsa sai da hutun su mun da ya fara sati daya sannan ta je duku sai sati daya sannan suka koma makaranta suka kama karatu ga dangi gada babu kama hannun yaro a da za su shiga aji uku na karamar sakandare haka dai sannan sannan kwana nesa ga su har sun ƙara hutu Muniba, don Allah ki ware kafarki tafiya. Wannan irin laki na kai haka, tafiyar musam ta ki sauri da zaki wa Muniba korafi. In kowa za su je, kasancewar duk hutu in dai Muniba na gari, to tare za su gan su. Muniban ta hararin murza ta ce, wallahi ba ki sa, ni tafiya ina sassarfa ba, ina haki. Ki bar ni in yi tafiya ta yadda na iya. Sai ma na dole kiki. saboda yayan Mustapha, ya ce yana jiran ki. Ni kan tun da ba mai jira na sai kyale ni in laƙa laƙai-laƙai Mun da ta ce, "Ana sunan Kun ga maza su kallon mu suke sai yanzu ina ruwanki da kallon da suke mana sun daga ba su kalle mu ba daidai kofar gidan hakimi suka an gidan daren samari a zaune ana ta hira ai babu arziki muni ba ta saki kafa ta so mu sauri saboda ji da kai wani cikin samarin ne yana cewa kai ka kai ko ga mutumin haka a gari a sai ka dawo wallahi wannan karan kada ka yarda ta sille maka ka gabatar da kanka a gare ta ba idan kuma ka tsaya kallon ruwa ko kwaɗo zai yi maka ƙafafa waɗannan kalaman ne suka sa ba ƙara wa ƙafar ta tsaini tana ji mujana tsokanar ta. Sun ji ko ba, da ke suke ga su ma sun biyo mu a sai da gaske sun biyo su ɗin sai kafin kawun su ta ji a bayan su suna magana. Salamu alaikum. Wannan ba ta tsaya ba wani abu bane izini za ku ba mu. sai mu isko ku gida takar su suka cikin ba. na yadda aka yi har sunanta sai na nadam a bakin waɗannan samari lallai ya bincike ne a kanta ai ya san sunanta ta biyu a fusace dan ba ta kace ya mu mana kai hakuri ba mu hira da samari ko gidan kuka biyo mu akan a kan hanya tana gama faɗin haka ta ƙara sauri ganin murjara ta ta sarki ya sa suka mai da aka ga magiyar su ga murdan ya ce sai ke daɗe ki fa mana ita ta ɗan saurare mu ta lafa burkina ga sunan badari ɗan wajen ne. shi ne ke tsoron kanta wancan karan da ya ganta kafin ya je gida aka ce ta koma makarantar kwana haka nan lafiya ta kai haƙura shi ne ya kudin muka gaisa kin ga da za mu yi ta tunda za ta sake fitace masa ba kin ga ita ba zama take a garin nan ba kuma ba nan yake zama ba gara tun da yau Allah ya sa ya ganta ta dan saurare shi mu za ta ce eh to za ta saurare shi amma ba a ciki ba hakan ba ta biyan mu ba su dukkan tun da kun san gida kuna iya zuwa anjima ni na arbakin ki na ci masa albasa ko a lokacin da daru da kansa yayi magana shikenan mun gode za mu zo gidan sai ku gaya mata kuma don Allah a isa min da sakon gaisuwa kafin in je da gudu da gudu mu za ta kai mu yi ba saboda ta da ta yi ta barta suna haɗuwa ta ce amma dai sun zubar da azumi ni na wani tsayawa suna sauraron maza a titi sun san kuma an hana mu yan gaya wa yayin mujahid wasu masa bayani wallahi ba ruwa na sarko hannunta tana cewa haba kawai kada mu yi haka da ke ni ma ba don sallar na tsaya ba zan san sai don Allah shi ya sa na saurare shi sannan ga uban kwajini da shi balarin shi da shi ya ma da kin tsaya kwajinin zai yi maki ai ki saurare shi kace ni ba isa zare ni da kwajinin ka ba ba ma haka na ji labarin sa ido ɗan mata gare shi ko san inda yake aiki amsa mata yake farawa a gidansa muga tace kai mun ba da kare zurin ne sannan ba ce kai da su ga ɗan uwanka musulmi kuma an ce idan ba za ka faɗi alkhairi ba to kai su su kuwa duk ina kika samu waɗannan labarin kake ai kuma na dole magana a kansa kada in hana ki sani babu wani idan kina so ki kada ki dawo kina a kai ina aibanta miki masoyi kake kina da aibanta masoyi ni ha aike ki zuwa gare ki ya ce na nan zuwa gida an jima sai ki yadda za ki yi da ke, idan ya zo ni ba babu ruwana ni ba ta ce ya kuwa shiga na turo miki ce Inda ke suka jajibo da irin irin shirar bakin nan har suka canza hanya don kuwa ba ta ce ba za ta ji hanyar ba gara ta ji hanya mai nisa sannan ai ba ta hana zuwa inda za a je sai da daɗe ba a ji ba yadda bayan sallar isha kawai sai ga ɗan aiki ya sallama a ƙasar gidan su mu ba a rika ga lokaci na zafi duk jama'ar suna ƙasar gida wasu a kwance bisa tabarma wasu a zazzaune ana hira yaran yake an ce ana kiran mu ba a ƙofar gida mazan gida suka nuna masa ƙofar ɗakin su mu ba inda take zaune kan tabarma da sutura a rabarta tana karatu yaron ya sake maimaita mata aikin da aka yi masa tace je ka ce yi bacci Malamin ya ji ya tafi matan gidan sai aka soma wani gungumi zuwa tunanin su jiya ji ya su ba oh ana san da mun za a rana wani ya kawo da ilimin boko ne za ta saurari tunanin garin nan ai wuta nan miji sai a garin gwande. ko bautu ko Yola abokai hirar ta su ma samarin ba su da zuciya ne yarinyar nan duk zuwa sai sun aiko don karanta da su fita gurin kowa ba amma ba sa dandara mu ma za ka ji kiran wani wahala ba ta isa su ba sai ga yaron ya sake dawowa wannan karan da katuwar leda a hannunsa sarafar ne tambarin sabunan kasashen kasa da sai tsaye inda aka nuna masa ɗazu ya wuce bayan sallama da ya yi ya ga kayan a gaban mani ba ya ce ya ga su ta tashi da su a bata akwai takarda a ciki wata karanta mani da ta daka shi ta ce dauka kamar masa ce, wai ya rike abin ka gode matan gidan kuwa duk sun zuba idanu suna san ganin ko muni ba za ta amsa kayan alharan ta fita sai suka ji ta ce amma har yaron ya dauki leda sai Mariya ko karatu idan ba ki so mu ba mu ba ki mu da aljeri in ba shedan ba in banda abinci wannan da gani ko ne ne dan boko ne irin ki. kuma yana da maiko ko da ganin wannan leda ka san ta fito ne daga gidan mala'u kai a jefa take ta an gode arewa aje leda a gaban mani da yake ta ce ta adinsa in wasu mani ba tana daga daki tana jin wayar da ake koyawa na ta gaza hakuri da na mani ba ta yadda da kaya ba ta kokalle su ba balle ta taba take mani ba ki duba abin da ke ciki mana idan akwai na lasawa a bamu namu rabon dama muna zaune da shi yayi tsani da ya addabe mu mun rasa abin lasawa ko ga tsuntsu daga sama sai sai kin ga abu mai tsiki ba abin ya bamu ni da kai shi da dariya a zuciyarta tana addu'a Allah ya sa ba abinci a ledar daga ƙaryar sa dai ran ka bai ba ta taɓa ledar tun bai ta bata yi ya taɓa komai nasa ba dan ba san ta take yi ba idan ya dawo sai ta masa kayan shi za ta yi ta duba kayan ta ne sai wasu da biskit da chocolate masu tsada su ta duba kawai ta kai musu suna amsa suka so makasaki nan da nan suka ji santina su, ita dai muniba ta wuce ɗauki da leda ta zayyana wa Ilyas wanda ya aiko mata da shi kuma ta bayyana mata ita fa ba ta kansa. sa sai yi ta ce ta aka kayan har baban shi ya shigo ce su yi masa bayani sai da safe sannan in masa ta yi wa babansa bayanin komai kuma tun da ya ji bayanin maniba da dalilinta sai goya mata baya nan ba zai maza mata ba don ta so ba dai duk da irin dukiyar da suke da ita kuma ya ce tun kafin maganar ta zo mawa zai yi nasa bincike akan badar fara biyu tsakanin badarin bai sake zuwa ba tun da aka yi haka sai ga ɗan aiki daga gidan hakimi yana neman mahaifin ba, saƙon na isa gare shi ya san rigima ba a akan komai bane sai akan maganar badaru da muni ba kuma da yarinya ta ce ba ta so ce ba zai yi mata dole ba kuma ko zai yi mata auren san ransa hakika sai dubi miji na gari da ba ta ci, ba irin badaru ba wanda ya rayu a turai yana karatu sa, a buɗe take sannan ya yi tsananin bincike ya gano a kan kaduna ma da yake aiki ban da neman mata har ruwan barasa an taɓa tabbatar masa yana sa ya sa ya sa alwashi dukiya da girman hakimi da yake gani ba zai rike shi da kai inda zaman aure ba zai yi mata da daɗi ba inda za a wulakanta rayuwarsa da ma ɗan uwansa mai Adnan kowa yana rabon su zahiri da baɗini da shi ne zai iya tsaka kuma ba da amince da aurensa tunda ya samu soja ta gari kuma mutum na gari shi ake ba aure da ya kasa a gwiwa ba sai isa gidan hakimi aka yi masa isa gurin haki suka kebe shi bi a babban falarsa na sakatawa. inda yake saukar da muhimman sa bayan da suka ce ya tambaye tambaye akan hidimar iyali da aikin gona sai ne ya soma magana man na tara ka ne akan wani musamman al'amari da yake tasowa dangane da ɗana ne da ta ɗiyarka da ce yana kuma tsoka na wasa ba auren take in mara yi ne ne aure a gidan dokta idan mutum da ya gaya mini shi ne sai da haka ana sarawar da bai ne ni iyayenka in ji in ba su yi mata miki ba don kada a yi nema cikin nema ganin girma da matabar haki da jama'a ke yi da kamalan awalu yadda ya ɗan jinkiri yana nazarin irin kyawawan kalaman da zai gaya wa haƙi ba tare da ya ji zafin ya nema wa ɗansa aure fa a bashi ba ya gyara zaman sa yake gaskiya na ji daɗi da har babban mutum da ake ganin kimarsa mai nagarta irin ka zai nemi haɗa zara'a da mu wannan abin farin ciki ne sai dai wani hangari ba gudu ba ɗan uwana sun riga sun da ni sun fita mata miji za a yi bikin sauran ɗan to har da ta za a haɗa amma Allah ya sani zan so mu kulla zumuncin auratayya a tsakanin ƴaƴanmu sai dai hakan ba zai yiwu ba a dalilin alƙawarin da ɗan uwana suka yi mu'awar da ita ni kuma yin sa nake kare kafa amma zan turo mara adamu da zai yi maka karin bayani tunda komai su suke zartarwa magana tana hanyar su hakimi yace yake ka turo ni za mu tattauna babu matsala dama abin da nake ciki kenan kada ya je ya nemi ta alhala an yi mata ne kaga an taka shari'ar Allah an yi ba daidai ba shi yasa idan za ka nemi aure ya kamata a fara sanar da iyayen yarinya don jin ko an yi mata ne idan ba a yi mata ba sai su ba da izini a ci gaba da nema haka ake su sun ƙara tattaunawa sannan suka yi sallama da juna malam awali ya koma gida ya sami ɗan uwansa guda biyu ya da musu halin da ake ciki sannan ya gaya musu abin da ya riga ya gaya wa hakimi malam adamu ya ce kai daidai abin da ka faɗa ni ma idan na je aka gangara masa Nan ba za mu dauki ɗan mu mu ba ɗansa sa ba inda mun san halayen sa sarai jama'ar gari ma sai su zage mu a to kwaɗayi ne ya sa ba yaron aure alhali kowa ya san halin sa idan aka yi auren kuma wani abu ya faru da ita a yi ta yi mana Allah ya ƙara kuma ganin kada a yi ma kada a fara bari ma in je gidan ne. ya shirya takalmansa ya fice daga daura maganar da guda ɗaya ce hakimi ya zo an yi wa yarinya miji kuma ɗan uwanta ne shin haka yasa hakimi yake babu komai zan yi ɗansa bayani tunda an yi wa yarinya miji sai ya yi haƙuri ya nemi wata sun sake zama ɗan uwan guda uku malam awwalu malam audu da malam adamu suna sake tattaunawa malam adamu yake to yanzu an gama da maganar ɗan wajen hakimi saboda haka auren wuta da za a yi to za a haɗa da mata a yi malam awwalu yake har da nata to karatun fa da waza kuma a haɗa ta duk suka zuba masa ido saboda jin waɗannan tambayoyi da jero musu guda uku waɗanda yanzu kuwa zai ji amsar su malam adamu ya ce da nata za a haɗa karatu kuma tunda tana so ita ma tana so to za ta ci gaba shi ya sama wanda za mu haɗa ta da shi dan boko ne irin ka kuma dan wanta ne dan wajen gwaggwanta kalwar mu rasu wato mujibu hadin yayi maka ko kana da ja da ga kai yace wallahi ni ba ni da ta duk hukuncin da za ku yanke akan iyalaina Allah ya sani albarka da sa'ayi da mu suka amsa da amin malam Audu yace abin da ya sa muka zaɓa mata mu jiru saboda mun ga dacewar haɗin nasu ne tunda ta yi ilimin boko ba za mu tauye ta ta ba mu ba ta mijin da bai yi boko ba sannan kowa ya sani mutum yaro ne na kwarai mai kyakkyawar ɗabi'a ga tsuwa kowa uba yana riko da addininsa sosai ya girmama na gaba da shi ita kanta mu ba mun tabbata ba za ta wannan haɗin ba kuma insha allahu auren su zai zama mai albarka malam adamu yake yanzu ma a bari in tasiyar da je kira mana rahin ɗin don mu shaida mata kuma mu je zan zo gombe da kaina gobe in sanar mata, ta fara ji daga bakina a matsayina na wan mahaifiyarsa kuwa ɗaya uba ɗaya kuma ƙani da muke ɗaya maza da ubansa kuma ni ne jagoran wannan aure haka dai zan faranta masa don ya ƙara sanin muhimmancin mu a rayuwarsa sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari mana a wani yana shiga gida da kira mahaifiyar mu ne ba uwar ɗaki don kada su yi magana a jiki a takai gida tunda bai san a yadda za ta ɗauki al'amarin ba ta bayyana mata yadda suka yi da ɗan uwansa haka auren muniban da za a haɗa da ɗan uwanta da za a yi nan da kwana biyar masu zuwa ina ga na kai da alhini take amma kana ganin yaya rahim ba za ta kawo matsalar a maganar auren nan ba har san ni ba kasawa nake ba haka mu yi ba kullum cikin tare ta take wai ta dauko halin ki irin nawa ni ban san me matsalar yaya san ba ko da yake ko da yake ta ce na mallake mata dan uwa ni kam ban ga mallaka da ni maka ba tunda kai ke sani kake hana ni kuma ina yin yadda kake amma matar ta mallake miki a yake sa ki yi kuma dole sannan ta hana shi kuma ya hana dole ina san matsala ta a ka. ba a zan fada mu ni da kai ba na rama in da kai in ce kai nan kaza kai nan kaza ba taba jin rigima ka kunno a tsakanina da kai ba shi yasa za ka ce na mallake ka ina ajiyar zuciya ce ki yi haƙuri kuma ki kwantar da hankalinki ki na tsawa da yi ba hankali kada ki sa damuwa ko tana da wanda take ci ta yi hakuri insha Allah aurenta da mujibu ina hango Mu mujibu sa mai kyau ne kuma ya bambanta da sauran yara halinsa kyakkyawa ne abin so kowa kowa ga tsafta ga ilimi duka guda biyu ke ne matsalar aurensa tace ni ma ban so maka mujibu na da matsala ba da ma yaya da kawai nake amma ba komai sai nika wa Allah al'amarin ya kawo mana mafita mai kyau kuma ya sa hakan da aka kunna ya zama alkhairi da yamma ta ga gogohin ta ga tsaron da yayin kamaran Adamu ya yi mata suka kode suka haɗu a surakar malam Adamu bayan da suka sani da kowa mata jawabi tun daga nemawa badara aure da haƙi ne da matsalar da yasa suka ƙi da goyon baya su ba wa badara aure ita ma tace san ba zan yi a ba badara aure ba ya tafi da ita ta wulakanta rayuwarta bayan da suka yi hikima ana ci da ƙarshe suka zayyana mata hukuncin da suka yanki wanda kuma babu mai kada wannan haɗi da suka yi na haɗa auren mujib da muniwa har kuwa da yawan kuma sai kallon albarka take san ba ta son wannan haɗi ba ta yarda da shi ba wallahi ya yi ban amince ba kuma ba ku yi shi ba idan ku sarkar da hukunci sai a nemi shawara ta ba zan yarda ba wata ta mallake mini ɗan uwa na cikin ba shi da kataɓus sai a zanya ta ya masa sannan a ce mu ba mai hali irin na uwarta ta auri mu jibi shi kenan buri na akan kansa ya tarwace shi ma mallake shi za a yi Ba na ransa ya ɓaci ya ce in darajin ba mun yarda ki muke ba mun kira ki ne kawai don mu sanar da shi kuma mu fita haƙƙin ki kada ki ɗauran aure ki ce an yi miki ba daidai ba ko maganar mallaka da kuka ci mu da sai muke jin kina ku rubu san mallaka wani ko da ba ta zaune tare da shi amma mu da muke zaune da shi ai mun san irin lagadin da jiyayya da matarsa ke yi masa matar rukun asiri a ita ce mata to ita ma ɗan mu haka muke fatan ta zama a gidan mijinta ko kina so ko ba ta so nan da kwana biyar za a yi bikin ta ɗaga murya ta da kwalmatu tace gaskiya ba zai yiwu ba kun ga san yaron nan karatu yake yi da wanne zai yi da kutuba kutuban karatu ko da nauyin iyali da za a tsora masa ni buri na sai ya gama karatu ya kama aiki sannan zai yi aure kuma ni da ɗan Aminiya ta Hajiya Harira zan haɗa su tunda ni muka yi magana da ita yarinya an gaya mata ita ma karatu take yi shi ma an gaya masa to na menene za a gwada mini kin karfi a rusa min nawa tsarin da nayi audu ya harzuka yace isa da mallaka ko tara ɗan kishiya shi sa muka yi ta haka saboda mu isa da ke a matsayin mijin ki uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma ɗan wani ne suka haifa a dinki amma ba ki isa muna raye ki iko da shi ba mu ne dan kuma ɗan uwan ubansa ɗaɗa maza muke sai ki gaya mana wanda ya ike yi mana iko da ɗan dan dan uwanmu aure ne mun kulla babu mai tada shi mu, muna so da ɗabi'unsu duka su biyan. babu wanda zai yi mana musu ko tawaye kuma da kike magana za ku haɗa auren su shi da ƴar Aminu yake hajiya Haliya ai wata kusan ta ci wata duk amintakar da ita wata yi ɗan uwanki da kika sano kika saka ya kama ba kuma duk shi ba amintaka da kuke wa juna idan aka tsaga jinin shi ba za a ga jinin Halira ba haka nan idan aka tsaga jikinta ba za a ga jinin ki ba Ke kuwa da dan uwanki da ku jinin ku iri ɗaya ne ko kuwa ruwa bai isa ce ya yi kaurin jini ba balle ya yi takara da shi ni gogayya to mai sauraro ga dogo gwada jinnan ta turbi akan cewa ita ko ba za a haɗa auren ɗanta da muni ba ba domin ba ta shi da mamanta ko kuma yayyanta malam Adamu da malam Audu su ma sun sake shin za ta fi karfin su kasancewa ita za a kuma baban su baya a raye ballantana ta baki ko kuwa su za su fi karfin ta su mata mulkin mallaka da tare da a da cikin littafin nan mai suna wata kusa ni ma ran sai da na nake cewa wani da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.